Bismillah, alhamdulillah, sratu wassalamu, rasulullah. Kaže ovako, očiti dokazi iz šerijata, znači u šerijatu, da je kafir onaj ko obožava, ko ibadet čini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prvo poglavlje, dokazi iz Kur'ana i sunneta i iđma, iđma znači konsenzus, svih muslimana i učenjaka i razumijevanje učenjaka da je kafir onaj ko čini ibadet nekome drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar postio, klanjao i tvrdio da je musliman. Makar postio, klanjao i tvrdio da je musliman. E, to ćemo čitati za Allahu pomoć. Znači, dokaz iz Kur'ana i Sunneta i džma i mišljenja učenjaka znači da je kafir onaj ko čini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar klanjao, postio i tvrdio da je musliman. Ova šubha vam je poznata, tako, i prisutna. I često se možda i sam imbira ovako upućuju nasihati, da ne treba ljude upozoravati na širk, treba ljudima objasniti da izgovore šehadet i nek klanjaju i to im je dovoljno. Razumijete? Ne treba je opterećivati nekim teškim temama i tako dalje. Međutim, zaboravljaju istog trenutka da ni taj namaz, ni taj post, ni ništa, ni taj šehadet neće vrijediti uz uz što? Uz, iba, uz širk, uz ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah ko se desi da insan klanja, posti ili tako da je zekat, a da usto čini ibadet još nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto se to lako desi? Zato što ljudi više ne znaju ni šta je ibadet. Ne znaju ni šta je ibadet. Čini je ibadet nekome drugom, a nisu svjesni da ga čini. O tako? I to nije čudo. To se dešavalo šta i najboljoj generaciji ovog umeta. O tako? Da su nekad činili ibadet nekome drugom, a nisu znali da je to ibadet. Pa ćemo i to će doći najred spominjati. I smo to često puta. Ali u početku znači ovdje Šta je važno? Znači dokaz iz Kur'ana i Sunneta i Iđma i razumijevanja učenjaka da je kafir onaj ko čini ibadet nekome drugom mimo Allaha makar klanjao, postio i tvrdio da je musliman i tvrdio da je njegova krv i imetak zaštićen. Je tako? Pa kaže ših Suleiman ibe Abdullah rahimahum Allah, znači Allah se smilio oba dvojci, u tekstu kaže znaj da učenjaci su se složili da onaj ko posvijeti bilo šta od ibadeta bilo kakvu vrstu dove da posvijeti nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo kakvu vrstu dove da uputi nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je on mušrik makar rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i makar klanjao i makar postio. Zato što je šart Islama uz izgovor šehadeta La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da ne čini ibadet nikome mimo Allaha. Pa ko izgovori dva šehadeta misli se na La ilaha illallah i Muhammedu Rasulullah a uz to čini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala on nije došao sa šehadetom, nije ispunio šehadet u suštini, makar ga izgovarao, jer i židovi izgovaraju la ilaha illallah, a oni su mušrici. Jer puko izgovaranje šehadeta nije dovoljno za islam. Ako ne ispuni taj šehadet praktično, a praktično ispunjavanje šehadeta je šta? La ilaha, nema ilaha, nema nikoga kome se ibadet čini. Znači, prvo da ostavi ibadet bilo kome ima Allah smanu te. Znači, nije islam da se samo šehadet izgovori kao neka čarobna rečenica, nego da se to, taj šehadet pretoči u praksu. Da se sprovede ono što taj šehadet znači, a to je da se ne čini ibadet ničemu ima Allaha i da se čini samo Allah. Je tako? Jer prvi dio šehadeta negira ibadet bilo kome drugom ima Allaha, a drugi ga potvrđuje samo Allahom. Da se to sprovede u dijelo, da se vjeruje u značenje šehadeta. Je tako? Znači riječ i dijelo. Definicija imana. Pa je ovdje, znači, spomenuto nešto iz govora učenjaka. Mi ćemo čitati polako i strpljivo. Zašto? Zato što su ovo pitanja, znači, koja su temelj ove vjere. I ako se ovo ne usvoji i ne zapamti i ne, ne shvati kako treba, mi možemo tamo dalje hodati i mašta to svačemo, međutim, ovo ostaje, znači, bez ovoga nema dina, bez ovoga nema vjere, bez ovoga nema islama, bez ovoga nema dženneta, bez ovoga nema spasa, nema uspjeha, nema sreći, nema ničega. A s druge strane, živimo u okolini koja nas stalno pritiska i vraća na ovu osnovu. Živimo u okolini u kojoj se stalno osporava ne namaz, Ne zekat, ne post. Ili možda ispravnije reći, ne osporava samo namaz i samo zekat i samo post, nego se osporava šta? I ova osnova vjeri. I ona se najčešće napada. Uz to što se osporavaju i ostale stvari. Ste razumili? Znači nije problem u našoj sredini da ljudi osporavaju samo namaz, da kažu dobro, nećemo mi da klanjamo nešto na mrsko a ostalo im sve jasno, nije to. Jer da im je ostalo jasno, ne bi bio problem ni, ni namaz. Pa tako mi je pričao jedan naš brat, kaže tako, sjedili su na nekom, okupili se ljudi na nekoj novotariji, pa iskorištena prilika da im se kaže trebaju klanjati pa da klanjaju pa o namazu, govor o namazu i tako. I jedva su ih nekako ubijedili, hajde da onaj, ne ostane to okupljanje samo da, da bude neki tehvid nego da eto i klanjaju sad kad se već okupili. Pa su ustali i klanjali onako stari ljudi nad kaburom ali ismijavajući se, rugajući, ne spatajući ni taj namaz, ni tu seždu, ni to pregibanje, ni, ni ustajanje, ni. A onda poslije toga im se obratio jedan brat upozoravajući na Allaha, gospodara svih svjetova, na obavezu da se samo njemu i vade čini da su zato stvoreni, da odgovor žene, džene, kaže, onda se lice promijeniše. I onda se odjednom ozbiljiš. I kaže, prije toga gledao sam lica staraca koji se ponašaju kao mala djeca. Guraju se, namiguju, smiju se. A kad je počeo govor o tevhidu, onda su se odjednom uozbiljili i počeli to drugačije da slušaju. Što još Znači, praktičan primjer odakle stvari neštimaju. Je li tako? Pa džaba ćemo mi ljude objeđivati da klanjaju ako ne znaju kome se klanjaju. Zašto mu se klanjaju? Je tako? Ako ne znaju da je on jedini koji zaslužuje taj bade. I tako dalje. I da je on taj koji ih je stvorio radi tog namaza. Razumijete? Pa je znači čitat ćemo polako i strpljivo. Pa kaže, ovdje će spomenuo nešto od govora u Leme. Iako nam je dovoljan kitab, koji kitab? Kur'an. Iako nam je dovoljan sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam. Dovoljan nam je Kur'an i sunnet, ali ćemo spomenuti govor u Leme zato što kaže, ima nekih ljudi koji se pripisuju određenim skupinama. Ovdje hoće da kaže, pripisuju se određenim mezhebima. Pa kažu, mi smo Hanefije, ovi kažu, mi smo Hanbelije, ovi kažu, mi smo ovo, mi smo ovo, jel tako? Pripisuju se određenim skupinama. U našem današnjem vremenu isto to je aktuelno. Mi smo Hanefije ili mi smo jednostavno bosanski islam, ovi imaju svoj neki zapadnoevropski islam ima alo turko, ima alo franko i sad, znaš, pripisuju se raznim stvarima i raznim skupima. Pa ako im kaže, ne spomeni, ako im spomeneš kuranske ajete i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, ne prihvataju pazite koji e, kako je stanje u umetu kaže ne prihvataju Kur'an i sunnet dok im to još ne potkrijepiš i sa govorom uleme, neke uleme, uleme koju oni prihvataju, jel tako? I tu uleme koja pripada onoj skupini kojoj se oni pripi, pripisuju. Pa kaže zato, ovdje spominje sad govor uleme, pa kaže, rekao je Abul Vafa Ali ibn Uqail al-Hambali u svojoj knjizi koja se zove Al-Fonon, jel tako? I sad opisuje tu knjigu i tako dalje. Zašto on to radi? Zato što je živio u sredini u kojoj se ljudi pripisivali hambelijskom mezheb. Pa evo šta vam vaše hambelijske učenjaci kažu. Ako ste vi hambelije, je tako? Isto ko što i mi danas često radimo. Evo šta vam kažu vaše hanefije, ako ste hanefije, je tako? Pa on tako kaže ovde. Pošto je u, u knjizi njegovoj stoji. Kaže, pošto je postalo teško neznalicama uh, šerijatske obaveze su mi postale teške, onda su se okrenuli od, šerijaka, od šerijata okrenuli se onome što su sami sebi propisali i sami sebi učinili šarijatom. Pa, je to, pa im to se činilo, pa im se to učinilo lahkim. Zašto? Zato što ono što su sami sebi stavili u obavezu, nije ih uvelo u pokornost nekome drugom. Pratite li govor? Ja, sam sebe obavez. Znači, postala im teška obaveza nečija sa strane, neko drugih što ih je opteretio i obavezo. Ko je taj drugi? Allah subhanahu wa ta'ala. To im nekako teško padalo. Jel tako? Pa su onda sami se neke obaveze postavili, jel tako? Zašto? Te obaveze su im učinile se lahkim zato što, šta? Time se nisu nikome drugom pokorili. Pa kaže dalje, oni su kod mene kafir zbog ovoga oni su kod mene kafiri zbog ovoga. Kao što je veličanje kaburova i obraćanje mrtvim ljudima sa potrebom. I kao što je pisanje talismana i hamajlija, jel tako, na kojima piše o moj zaštitniče, učini sa mnom to i to. Jel tako, pomozimo kod toga i toga i tako dalje. Ali ovo mi je bitan moment. Nastavit ćemo dalje čitati. Vidite kako je ljudima, znači, nekad, nekad ljudi što propišu sami sebi i što čime sebe obavežu, alikom sam, je daleko teže od onoga čime ih Allah obavezao. Daleko više od onoga čim ih je Allah obavezao. Ali to im ne pada teško. Zašto? Zato što tu ne osjećaju da su pokorni nekome drugom. Šta vi shvatate iz ove rečenice? Da šetan insan, šta? Otežava šerijat zato što je u tome pokornost nekome drugom. Vi se sjećate, čak sam i u hutbama vam spominjam da ljudi često i žene ovdje moram spomenuti često svojim jezikom svjedoče protiv sebe svoje nezadovoljstvo sa Allahom i njegovim šarijetom i propisima. Na koji način? E nemojte samo govor da se mora. Žena vađib je ženi da pokrije lice, to je vađib. E, teško je kad je vađib teško je kad se kaže da to se mora. Da nek ispadne da to se ne mora, pa, pa onda bi nekako to lakše uradilo. Sada, zar to nije prisutno? Zar niste čuli za takve sve? To se govori među našim ljudima i među našim ženama. A šta je ovo? Šta ovo odražava? odražava da mu je teško da bude pokor. Znači, još i slava nije prihvatio kako treba da prihvati. Još nije shvatio ko je gospodar svih svjetova i ko je on u odnosu na svog gospodara svih svjetova. I još nije shvatio kako je pravo gospodara nasprav njega. I šta je islam ako nije da ti shvatiš da moraš i da to prihvatiš i da svim srcem i s ljubavlju navališ na ono što inače moraš. Svatate, braći? I osjećate koliko smo mi i koliko su te riječi koje izlaze iz naših usta odražavaju našu udaljenost od suštine Islama i isti Islama suštine islama u smislu totalne predanosti. Gdje je tu predanost? Gdje je tu svatanje da je neko rob? Si rob, hej, rob. Rob, šta tu znači rob? Sve je bilo, ali teško mi nešto kad se kaže da se mora. Da je to vađib, da je to fard. La havla, ola, kod jest mora se i treba da ti bude drago i slatko zato što se mora. Jer se mora kome? Allahu gospodaru svih svijetu. A kad se nešto mora radi komštiluka, onda nije ni teško. Ide glatko. Ide glatko, je tako? Što? Zato što u tome nije pokornost nekome drugom, nego pokoravamo se sami Seb, to smo mi svakako postavili i odredili. Nije teško onda, iako ti je Allah olakšao, nije teško onda na, na dženazi kad ti je najteže i kad si ožalošćen da praviš sofre, da sabireš ljude, da se tu ovaj, okupljaju, da velike namete se sam praviš, finansijske izdatke, tu ništa nije teško. Ništa to nije teško, je li tako? Nije teško poslije toga napraviti skupe, velike, nadgrobne spomenike. Ništa to nije teško. Je tako? Nije teško znojiti se i posebno se zahmetiti i pare potrošiti da odeš na Ivatovcu. Nije teško. I uznoliko se brdo gor popjet, na vršume otići. Ništa nije teško. Što? Zato što u tome nema poko, pokor, zato što je to od onoga što se ne mora. I nije samo da se ne mora, nego se ne smije. Razumijete, brać? E, ovu rečenicu. Kako ljudi, zbog čega? Šta je problem? Problem je ta svijest o pokornosti nekome drugom. Da se pokori. A to je ono što se traži. I to je suština ibadeta. zašto se ljudi pokoravaju ovim svojim zakonima koje izglasavaju? Jel? I ne pada im to teško, ne osjećaju neku tegobu. Zato što su to sami izabrali. A to što su sami izabrali, to je daleko veća opterećenja su u tome. Daleko veća opterećenja su u tome od onoga čime je obavezao Allah subhanahu wa Svatate, brate. To što, ove što su izglasali, oni je pljačkaju na svakom koraku. Svaki kilo brašna što kupiš i njima moraš da plaćaš. Zašto? Zato što sjede u parlamentu. A Allah subhanahu wa ta'ala ništa od toga te nije obavezno. Nego ako si bogat i imaš preko određene mjere tek onda dadni 2,5% zekat. A ovi su skromni, oni odmah rebnu 17%, 19%, 45%. A Allah smanova tela 2,5%. A ljudima opet kad spomene šerijat, naježnijim se kosa na glavi od straha od nekakvih obaveza a Allah subhanahu wa ta'ala sve olakša. I svoje milosti. A ovi taguti im sve otežali, ali opet njima lahko biti sa tagutima i biti pokoran tagutu, a teško biti pokoran Allah. Zašto? Radi se o pokornosti. Neće da prihvate tu pokornost. Šeitajnih odraća od toga. Neće da robuju. ovo im izgleda da ne robuju nikome, nego eto, mi smo se tu dogovorili i to je, je tako? Baš kako kaže ovdje, u ovoj svojoj knjizi Elfonov, i baš je dobro kazu, jedna rečenica o kojoj vrijedi večeras čitav noć da razmišljaš. Kaže, neznalicama i pokvarenjacima je bilo teško da se pokore Allahu, pa su onda sami sebe obaveze izmislili i onda im to nije bilo teško. Zašto? Zato što u tome ne leži pokornost nekome drugom. Dobro, dalje kaže. I on naravno kaže da su oni, onaj, kod mene su oni kafir, zbog toga, ili kaže bacanje krpa na drveće, oponašajući one koji su obožavali lata i uzata. Vi znate lat i uzat su božanstva znači na kaborovima napravljena bila. Kipovi na kaborovima. Nisu bili kipovi, nego na primjer lat posađeno nekoliko stabala na kaboru lata. Pa su onda bereket tražili oko, sa tih stabala bacajući svoju odjeću na njih tako dalje. Uzat isto tako. Znači nije, kako neki zamišljaju da su to uvijek bili iskosani neki kipovi. Nije. Bio je kabur i na njemu drvo. Drveće je bilo nekoliko stavala bilo posađeno. I eto, to je to što se obožavalo. To je taj badet. A? A zar ne idu danas na turbete? Turbeta su očiti kip i idol od, od drveta koji je samo izraslo ili zasađeno. Razumijete? Pa onda traži bereket na tim trubetima. A ovi tražili bereket na ovim stavlima koja su na kavu. Trljaju. Znači, uh, ono što je propisano od dodirivanja i na neki način pozdravljanja dodirom jeste jemenski rukn i hađeru lesvet i znači prostor izme, ispod vrata Kabe. To se od Selefa prenosi da su se ustaje dio znači onaj Kabe prislonjali tijelom i, i dovili. To je zvolio da, da završi. E to je ono što je od traženja bereketa do dodirom, jel tako? Sve ostalo je znači nije propisano i od, od mašte nekih tako? Novotar. Dobro, i on kaže ovo prenosi više, znači više ljudi e, ove riječi, ovakve stvari prenose više učenjaka izražavajući zadovoljstvo sa, sa ovim govorom ili tako, i ovim stavom. A od njih je Ebul Faraj, Ibnul Džavzi, Ibnul Mofleh, koji je napisao knjigu El Foru i ostali učenjaci, sve nabraja učenjake Hambelijskog mezneba. Zašto Hambelijskog? Zato što je on živio sa novotarima, odnosno mošicima koji se pripisivali Hambelijskom mezneba. Kaže šehol Islam u svojoj risale nije kaže ako je bilo u vrijeme Rasula sallallahu alaihi ve sellem oni koji su se pripisivali islamu, a izlaz, izašli su iz njega, uz njihov ogromni ibadet, neka zna i danas onaj ko se pripisuje islamu i sunnetu, da, tako, da također može izaći iz vjeri. Našto ovdje aludiraju? Znači, bilo je vrijeme Rasula sallallahu alaihi sallam ljudi koji su bili ali tako u ogromnoj vibadetu i, i pobožnosti Allahu subhanahu wa ta'ala i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ali tako pa su izla, izašli izvjeri ovdje spominje izašli izvjeri maraka a kad se kaže maraka da izašli izvjeri obično se aludira na koga na havariđe, je tako jer u hadithu stoji i jamrukuna mine dini kema jamruku sehmu mine ramije izlijeću iz izvjere kao što izlijeće strijela iz iz o, iz uh, onoga ulova kako se zove onoga što se pogodi strijelom strijela proleti kroz njega plijena, je tako? Plijena. Pa kaže, nek zna, šejkul Islam kaže, nek zna i danas, ako i tad mogu neko izaći izvjere, nek zna i danas onaj ko se pripisuje Islamu i sunnetu, da može izaći izvjere iz nekoliko razloga. Prvi, elgulov, pretjeri, pretjerivanje, koje je Allah subhanahu pokudio u svojoj knjizi, gdje kaže ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum. O ehlul kitabi, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Isto tako pretjerivanje u pogledu nekih šejhova Čak šta više pretjerivanje u pogledu Ali je Ibn Abi Taliba, je tako? pretjerivanje u pogledu Mesiha alaih sallam, je tako? ako god pretjera u pogledu nekog poslanika ili dobrog čovjeka i pripiše mu bilo kakvu vrstu uluhijeta. Šta znači ovo? Pripiše mu bilo kakvu vrstu uluhijeta. Šta to po vama znači? Dadne mu pravo ili smatra da on ima pravo na bilo kakvu vrstu iba, ibadeta. Kao da kaže o moj gospodine taj i taj, pomozi mi, spasi me, obskrbi me, zaštiti me, ili ti si mi dovoljan. Ili kaže šta? Ti si mi dovoljan. Ali tako? I slične stvari, sve ovo je očiti širk i zabluda. Pravi širk i zabluda. I traži se te oba od onoga ko to čini. Pa ako se ta pokaje, dobro. Ako se ne pokaje, smatra se murtedom, je tako? Kad bi se dovao pred, kad, pred kadiju, da mu presudi, presudio bi kao murtedu. Je tako? Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve poslanike i sve knjige objavio radi čega? Radi čega? Da se samo njemu ibadet čini. I to ne mogu mnogi ljudi da shvate. Allah je poslao sve poslanike i objavio sve knjige samo rad toga da se samo njemu ibadet čini. Mnogi ljudi misli da je Allah objavio knjige i poslao poslanike da nešto drugo, radi nečega drugo, je tako? Da uspostavi pravdu, da Jel, da ali daju prednost nečemu drugom, tako da ne znam radi socijalne pravde ili tako neki ajde tako kažem ili pravilne raspodjele i mejetka ili nečega vezanog za dunjavke ili tako međutim nije, nije to ništa svi su došli samo radi jedne stvari, ili tako ibadet samo Allah a kad se to ispuni onda će biti ispunjena i pravda i sve ostalo. Sve ostalo. Pa kaže, jer je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve da se samo njemu i vade čini. Pa ne smije se nikome dova uputit mimo njega. Pa oni koji dozivaju nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je Mesih ili Meleke ili Kipove ili Šehove, evlijahe neke koji su proglasili evlijasima, je tako? Sve jedan. Makar ne vjerovali da, da oni stvaraju ili da oni pušta, spuštaju kižu ili da oni daju da bilje raste, je tako? Makar im ne pripisivali ništa od rububijeta, je tako? Makar im ništa ne pripisivali od snage i moći u smislu stvaranja, davanja, je li tako? Je li tako? Nego im ibadet činili u smislu da obožavaju ih i da njima dove upućuju, je li tako? Ili njihovim kaborojima, ili da se obraćaju njihovim slikama i njihovim kipovima, statuama, je li tako? I da kažu, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa znači da ne obožavaju da je na ibadet da ibadet ne čine njima zbog njih nego da kažu mi se njima obraćamo samo da nas Allahu što više približe znači nije da ibadet čine njima zbog njih nego samo rad toga da ih Allahu približi kaže oni su ili da kažu ovo su ha haula i shufa'una inda Allah ovo su naši zagovarači kod Allaha oni će nama šefaat činit kod Allaha onaj sve je ovo šta širk jer je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve svoje poslanike da zabrani da se bilo ko doziva mi smo njega niti da se doziva u smislu dove i badeta, niti da se odoziva u smislu traženja pomo pomoći. Niti da se doziva u smislu traženja pomoći. I on nabroja još ovdje mnoge učenjake koji se koji navode ovakve ovakve stvari i navode ovakav ovakav govor. Al tako? gdje svi potvrđuju šta da je dova nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala širk. Svejedno da li je to dova ibadeta? Kako dova ibadeta? U smislu da se obraća Allahu samo radi ibadeta, radi tako, izražavanja ubudijeta Allah subhanahu wa ta'ala. Ili da je dova u kojoj on traži potrebu, pomoć. Je tako? traži potom pomoć. Kaže šehehul islam, kogod učini između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika na kojeg se oslanja i koje doziva i od kojih traži, kafir je po iđmao. Kako je kafir? Mušrik. Činio širk. Mušrik je, znači, kafir je po iđmao. Prenosi ga, znači, mnogo, ne samo jedan od učenjaka, nego mnogo učenjaka. Kao što spominje Ibn Mufleh u Furuo, u svojoj knjizi Furuo, i spominje, znači, i o, učenjak koji je napisao tijelo El Insaf, i u, sad navraja sve, znači, dijela u Hanbelijskom mezebu, dijela fikha, jel tako? Insaf, El Gaja, El Iqna' jel tako dalje. Isto tako, Havati'a, to su sve ovaj El Furur, dijela koja su dijela u hambelijskom mesebu. Kažem, na kraju kaže autor, kažem, ovo je ičma svih oko stvari koja se zna nužno poznate stvari u vjeri. Koje je nužno poznate stvari u vjeri? Da nema dove nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I evo učenjaci isto tako znači to spomenuli i spomenuli svoje tekstove vezano za ovo. Učenjaci sva četiri mezeva. Iako je ono ovdje spominjao učenjaki samo Hanbeli, Hanbelijskoj, ali učenjaci sva četiri mezeva. I spominju ove stvari u poglavlju o propisima mur, murteda. Jer kad pišu učenjaci, pišu poglavlja fikha, Jel tako? Vi ste vidjeli. Piše poglavlje o taharetu, pa namazu, pa zekatu, pa postu, pa hađu. Sve smo to prešli, jesmo. Pa onda o trgovini, pa, jel tako? Pa onda o iznajemljivanju, pa onda šta smo još spominjali tamo? Džihadu, o kamati, o ovome, onome. Spominju poglavlje i o murtedu, jel tako? propisi murtada, šta je sa njim, o njegovom imetku, šta je sa njegovom porodicom, šta je sa njegovim životom, šta je sa, znači, njegovom teobom, kako, šta, tako, spominju njegovo stanje. I u tom poglavlju o ribdetu kažu da onaj kogod učini širku Allaha subhanahu wa ta'ala da je kafir. Šta znači učini širku Allahu? posvjeti bilo koji ibadet nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. To jest ibadet učini nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala u bilo kojoj vrsti ibadeta. I ovo je ustanovljeno i kitabom i sunnetom i ižmaom. A to je da je dova nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala u stvari ibadet. Da je dova nekome drugom mimo Allaha u stvari ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kogod uputi dovu nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala stvari učinio ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže še Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin rekao je Qadi Iyad u svojoj knjizi Ašifa poglavlje u kojem pojašnjava koje su riječi kufr. Šta je od riječi kufr? Pa kaže, posebno, znači, poglavlje, da je svaka rečenica u kojoj se negira gospodarstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako se negira rubu bijet? Negira se da je Allah stvorio, ili da je Allah taj koji ispušta kišu, ili da je Allah taj koji daje da bilje raste, je tako? A? Da on stvara, da on daje život, da on daje smrt. Svaka rečenica koja uputi na to je kufr. Ili mu se negira vahdanijet, da je on jedan. Ili se učini ibadet nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Uz ibadet sa Allahom. Allahu. Je tako? Bez obzira što on čini ibadet Allahu, ali ako još nekome mimo Allaha učini ibadet, Jel tako? On je kafir. Sve je ovo kofir. Pa onda na kraju kaže oni koji čine širk čineći ibadet idolima ili nekim melecima ili šeitanima ili suncu ili zvijezdama ili vatri ili bilo kome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala od mušrika među Arapima ili Indije ili Sudana od mušlika među Arabima ili Indije ili Sudana i neki drugi dok, re, dok na kraju nije rekao ili misle da postoji neki drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili neko da drugi upravlja svijetom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sve je to kufr po iđmavu ovo kad govorimo da vjeruju da upravlja neko drugi uh, svijetom mimo Allaha i da ima neki drugi stvoritelj to izgleda daleko. Ko u to vjeruje? Međutim, nemojte misliti da je daleko. Ima sufijski šejhova koji su knjige napisali o tome. I u tim knjigama, od onog tamo Čajlakovića, ono, ima u njegovoj knjizi, on od početka spominje, da kako je on rasporedio po svom nekom objavi šeitanskoj. Ko upravlja svijetom? Imaju, znači ne upravlja nikako Allah subhanahu wa ta'ala. Nikako. Nema Allaha nigdje. Allah je tek tako. Allah. Nije, nego imaju dva kutba, dva pola. Je tako? To su glavni neki evlijasi koji su podijelili svijet popola jedan upravlja jednom polovicom, drugi drugi. Ispod svakog od njih je 40 onih e, nukaba predstavnika. Je tako? E, jest, parlamentaraca, znaš. A ispod svakog od tih 40 je po sedam nekih namjesnika, znaš. A ispod svakih tih sedam namjesnika je opet po 12 nekih evlijaha ili ne znam, sad sam ja to sve pobrko, nije sam imao ni namjeru da to sve pamtim. Onaj. Tako su podijeli i sad kaže ovaj evlija upravlja sunčevim sistemom, onaj, onim, onaj, onim, sve su oni to podijelili. O, ne, u stvari, u ti koji su na većim deređama, a evlije dole na kraju, Oni, onaj upravlja zemljom, onaj mjesecom, onaj suncem, onaj i tako. I ljudi se uz svo to vjerovanje uporno prepisuju islam I kažu još da su muslimani i to ne da su obični, nego oni su posebni muslimani. Bolji od ostali. Je tako? A u stvari ne vjeruju čak ni u rubu bijet. Ne vjeruju da je Allah gospodar i da on jedini upravlja i da on jedini stvara i da on jedini to što je stvorio time raspolaže i da nikome nije dao nikakvog učešća u toj vlasti. Niko nema učešća u toj vlasti. E, kaže, pogledaj kako svi prenose iđma svim muslimana da je kufr kad se ibadet učini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je vrlo jasno, hvala Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako nam kaže, ono što ste pitali, vezano da li je džajz da se čovjeku direktno pojedincu kaže da je kafir ako učini nešto od kufra. Pitanje. Isto aktuelno pitanje, ali tako? evo ovde, znači kaže ko? Kadi Iyad. U svom dijelu Esifa kaže ovo što ste pitali, da li je dozvoljeno da se čovjeku pojedincu i po imenu i prezimenu kaže da je kafir, je tako? Ako učini kufr, kaže Kur'an i sunnet i iđma u vleme upućuju na to da onaj ko učini kufr, da je on kafir kao što je širk ibadet u ibadetu Allah, nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kogod učini taj širk i nešto od tog širka od ove vrste, ili nije samo da ga učini, nego ga hasenehu. Šta to znači? Smatra li je lijepim odobri ga. Nema sumnje u kufr ovoga. Nema sumnje u njegov kufr. I nema smetnje da onaj ko ustanovi da nešto od ovih stvari postoji kod nekog, da kaže kafir je taj i taj imenom i prezimom. Tako Lema govori. E, tako Lema govori. E, za ove naše savremene davije, jel tako, i mučenjake, kadi i jad je šta? Tekfirđija, ne imamo drugi. Tako, šta će? Ali nije on znao da će doći generacija ovih koji će tako gledat na stvari. Pa kaže dalje. Ovo objašnjava da su fukaha, je tako, učenjaci, fatihi, fakihi, tako, u, u poglavlja o murtedima spominjali, znači, ili ovo potvrđi još da su učenjaci u poglavljama o murtedima spominjali brojne stvari zbog koji musliman postane murtedom, to jest kafirom. I od, počinjali su poglavlje murt, o, o ridetu. Svi su počeli poglavlje o ridetu kako? riječima men ešreke billahi kefer ko učini širku Allaha kafir je wa hukmuhu an yustataba fa intaba wa illa kutile i propis njegov je da se traži od njeg teoba ako se ne pokaje ubija se a istitave znači traženje pokajanja وَلِسْتِتَابَتُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعْمُعَيَّنُ A traženje pokajanja biva samo od direktno nekog pojedinca sa imenom i prezimenom. Svatate? Razumijete o čem se priča? Znači, pitanje smije li se za pojedinca reći? Pa jeste normalni, vidite da ljudi počinju poglavlje o riddetu i kaže ko učini širku Allaha kafir je, traži se od njeg toba, ako se ne pokaje, ubija se. Jel tako? A kaže toba se traži od pojedinca, ne može se tražiti od ni od koga. Jeste razumeli? Zašto on ovo spominje? Zato što vi kažu, ne, dijelo je kufr, a počinilac nije kafir, nego se tekfiri samo općenito onako. Jel tako? A isto tako se trag, kao što se traži te oba od pojedinca s imenom i prezmenom, onda se i zaklat i ubit može samo neko ko ima ime i prezime, ne može klanje biti nako općenito. da ne bude pojedinac, je tako? E, kaže, pošto neki novotari od šafija kažu od šafija šafijskog meseba, je tako? Mine šafija ije, kažu Kur'an je stvoren e, ne ne ovdje se misli e, halalte znači jedan od novotara je kod imama šafi e, dobro samo da završim dvije rečenice došao je neki novotar kod imama šafi i rekao Kur'an je stvoren šta mi je rekao imam šafi Osoli se mu nešto mu objašnjavu dugo. Kaže, kefarte billahi l'adim, učinio si kufr u uzvišenog Allaha. Odmah ga je, to ovaj novotar nije pojedinac, nije neko lično, direktno. Ništa. Odmah mu kaže šta? Kefarte billahi l'adim. Učinio si kufr u Allaha. I mnogo je govora od strane uleme gdje su protekfirili pojedince, je tako? A najveća, znači najveća vrsta ili naj teža vrsta kufra je širk u ibadetu nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. I to je kufr po iđmao svih muslimanama. I nema zapreki da se tekfiri onaj ko čini ibadet nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što Kad neko čini ibadet nekome drugom ima Allah smanova tela da mu kažeš mušik, kjafir, nema smetnje, kao što nema smetnje da onaj ko učini zinalogu da mu kažeš taj, taj je zinalučar, ima li smetnje? <laughs> nema. Šta će reći? Dijelo je zinalog, ali on nije zinalučar. Šta ko reći? Ili da onaj ko uzima kamatu da kažeš jest, to što on radi je uzimanje kamate, a on nije lihvaroš. Možeš tako reći? Ha? Allah najbolje zna, ovo se kaže, prenosi harfen bi harf, ovo gore, šta sve što sam pročito, znači iz slova u slovo je prenešeno. Odakle? Od imama Qadi Ejad u njegovom dijelu Ešifa sallallahu ala Muhammed wa sahbihi wa sallam uči ezan na kraju samo još da, da sve ovo potvrdimo još jednom fetvom koja je fetva od strane stalne komisije za fetve, je tako? Stalne komisije za fetve čiji je član bio Abdullah ibn Gudajan, bio je zamjenik predsjednika Abdurazak Afifi, rahimahullah, i bio je predsjednik te komisije Abdullah, Abdullah ibn uh, Abdullah iz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullah e kaže u pitanju ako je čovjek imam u mesčidu a taj imam u mesčidu takav traži pomoć od kaburova i kaže ovi kaburovi su kaburovi ljudi koji su evlijas evlije znači ovo su kaburovi ljudi koji su evlije i mi tražimo pomoć od njih radi toga da nam budu posrednici između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala da li mi je dozvoljeno da klanjam iza ovakvog imama a ja se trudim da pozivam ljude u teohid i nadam se da će mi, te mi ovo pojasniti i odgo, odgovoriti a, vezano za, za traženje pomoći, znači posredništva i tako dalje. Pa kaže u odgovoru onaj za koga sigurno znaš da traži pomoć od kaburova ili od onih koji su u kaburovima ili se njima zavjetuje ili se njima zavjetuje a vi znate da to postoji danas da studenti odu na turbe i zavjetuje se da će ako položi ispit na tu turbe donijeti ili dati ili nešto zavjetuje se znači ili se zavjetuje nije, nije ispravno da se klanja iza njega, zato što je on mušrik. A sa širkom nije ispravan ni imamet, ni njegovo imamstvo u namazu, niti mu je ispravan namaz. I nije dozvoljeno muslimanu da klanja iza njega. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ anhum ma kanu ya'malun." I kad bi oni širku činili, propalo bi im sve što su radili. Isto tako uz riječi uzvišenog kad وَلَكَدْ lejke, إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ min قَبْلِكَ objavljeno je tebi i onima prije tebe لَإِنْ أَشْرَكْتَ kad bi ti širku činio, ko? ti Muhammede kad bi širku činio, je li tako? لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ propala bi ti sva djela وَلَتَكُونَ min al khasirin, i bio bi od onih koji su propali, koji su gubitnici. Belillaha fa'bud. Nije nego samo Allahu ibadat čini wa kum min al i budi od onih koji su zahvalni. I to je fetva. To je odgovor. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nas sačuva od širka da nas sačuva od širka, da nas sačuva od svake zavlodi, da nas učini istinskim uvahidima i da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala čisti od širka. Allah sam grad je vreći. Preneste selame ovima koji su se večeras razlijenili puno ih poselamte i reste im da ono drugo što su radili mimo ovog dersa nije vrednije od ovog dersa, sigurno. Allah najbolje zna. Pa nek odvoji od svog vremena. Odvoji od svog vremena i od svog imetka. Pa nek dođe. Pa nek pitaju šta nije jasno. Pa ćemo ovu knjigu listati i drugi uzduž popriku onda da se nadamo da će nas Allah uputit na pravi put. A da sjedimo po kahvama, po čoškovima i bužacima i da komentarišemo i fetve, fetvelišemo na taj način nećemo upraviti pravo nikako. I to nam nikakvog hajra neće donijeti. I da se ponašamo navijački i da onaj aplauziramo ovome ili onome, isto nikakve fajde od toga ne. Nego pokorno je tako odano Allah subhanahu wa ta'ala na koljena pa da da vidimo šta u čitavima piše. Pa nek to bude obavezujući za onoga ko hoće obavezu Islama da preuzme. Allah vas nagradio. الله سنقرأ الله سنقرأ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك